El músic i compositor Pau Vallvé és un polifacètic constructor de sons i de cançons. El vam descobrir fa un temps transformat en un heroi del llegisme, Estanislau Verdet, i ara repeteix l'invent per esdevenir humà. Amb aquest nom ha gravat un disc artesanal de música lliure amb la seva parella, amb la Maria Coma, per tal de celebrar el seu primer aniversari, i que és una mescla de nostàlgia i de natura. La primera d'aquestes cançons ja s'ha fet popular com a sintonia de la campanya televisiva sobre el reciclatge. Música El petit i màntric món imaginari de Pau i de Maria, però, té una sonoritat d'estar per casa. Hi ha una base farcida de petits instruments, damunt la qual hi toquen i posen les seves veus. Hivernant entre pedres mil espirals de cap, eternitat, les cançons són senzillament petites idees i esbossos, sense grans reflexions sobre la vida, sinó més aviat històries quotidianes. L'explicació del perquè de tot plegat la trobareu, de forma animada, a la seva pròpia web. Lluís Andrau per ICAT FM. Més informació a icat.cat.